Većina ljudi dobro, dobro i debelo spava onim pravim medinim snom. A i ovaj ostatak koji još nije zaspao, onda mu se već polako manta i već polako ga fata nesanica. Ovo je stanje ljudi danas. I ovo je nama svima dobro poznato i mi sa uspavanim ljudima svaki dan kontaktiramo. Da ne bi neko kazao, vi uvijek tražite krivca u nekome drugom. Ovo se dešava sa ljudima koji su u džamijama. Ljudi 30-40 godina idu u džamiju i spavaju u džamiju. Dozvoljeno je spavat u džamiju ashabi Rasula sallallahu alaihi ve selleme kada su došli iz Mekke u Medinu u nepoznatu novu Medinu mnogi nisu tamo imali ni roda ni poroda ni bližni osim one imanske vjere i veze pa su mnogi koji nisu imali nekakvi priješnji kontakata sa stanovnicima Medine i nikoga nisu poznavali Oni su našli utočište upravo u najboljoj džaviji posle one u Mekke. Tu su boravili, tu su spavali, odatle su odlazili, tu su dolazili. Ali kad su oni spavali? Nisu oni spavali kada se nama zobavlja. Kao što se nama drijema. To je šetanska rabota. Vidjet ćete čim hoćeš početni tekvi da doneseš usta se razvale i ne do Allah da te neko tako uslika. Sam bi sebi bio odratan. E to je stanje ljudi koji u džamije idu. Jedni debelo spavaju, prespavaju 50 godina u džami i pita i nešto o islamu konkretno. Da i pitaš, jel vama to jasno, kako ćete onda drugima prenijeti? pa ćete vidjeti da je mnogo čega nije jasno. Zamislite čovjeka koji ide 50 godina u džamiju, manje ili više od toga i ništa mu nije jasno. I dalje misli da mu sihrbaz može pomoći. I dalje strahuje od nekakve prljave tetke koja pod navodnim znacima zna gajb, zna tajne. I dalje vjeruju da ime neke prljave knjige, koje se mogu otvorati tamo neke zvijezde pronalaziti. I dalje sumlja u onaj svijet, pa ćete vidjeti upravo da ljudi koji klanjaju, kad se sa dženaze vrate, često konstatuju, niko se od otuda nije vratio. Pa je ubrljao sve ono što je do sada i klanjao i postio, jer ko ne vjeruje u čitav sastav sudnjega dana, a sudni dan je od onoga umiranja do dženneta i džehennema. I džennet i džehennem je vjera u sudni dan. To je vjera u gajb, u nešto što mi ne vidimo, a u to moramo debelo vjerovati. Pa su ljudi, draga moja braća, uspavani. A drugi se pripremaju da zaspu i na su svi znakovi umorni ljudi o života kako probuditi svijet. Pogotovo u ovome vremenu kada su ljudi preokupirani Dunjalukom, a Dunjaluka nemaju. Hajda Ebu Bekr sjeo pa počeo da prebraja svoj Dunjaluk ili Abdurrahman ibn Auf ili ljudi koji zaista imaju Dunjaluka i ni oni opravdanja nemaju. I oni opravdanja nemaju pa da kažu mi smo zauzeti Dunjalukom. Zato se Allah obraća vjernicima pa kaže Ja ejuhal ledina amanu La tulhikum emualukum ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون I ovaj ajet je od suda munafikun. Nije džaba slučajno tamo. Ali Allah ovdje ne govori o munaficima, nego govori o ja ejuhalladina amenu, o onima koji kažu da amenu, da vjeruju, pa im kaže la tulhikum emualukum, nemoj da vas vaši imeci upropasti. Ono i mi kažemo riječ helač, pošto je k Turcima teško na kef izgovarati, oni su nama donijeli riječ helač, a ispravno je helek, Pa zato Kur'an kaže ja ejuha alladina amanu la tulhikum nemoj da vas uhelači. Šta? Vaši meci vola euladukum i vaši sinovi. Kad se kaže sinovi to su žene, ćeri familija, dunjaške obaveze i tako dalje. Od čega? An zikri Od spominjanja Allaha dželle dželešanuhu. Slažu se mu fesiri da ovo i podrazumijeva pet vakat namaza. Nemojte vjernici da vas vaši imeci i vaši sinovi odvrate od pet vakat namaza. Koliko to bogataša danas klanja? U svijetu možda procentualno pitanje imali 1%. A i miskini ne klanjaju a o Dunjaluku 24 sata pričaju. Dvije gvozdene marke često u džepu nemaju, ali im je sva priča o Dunjaluku. I vidio sam ovdje čim netko ušao u rada vrata, čuo sam riječ akumulator se spomenu. Znači, mora se nešto o Dunjaluka spomenuti. Dže, na pogrešnom mjestu, neće taj akumulator imat beričeta. Ako mu se dade cijena i ako se on bude spominjao, tamo se treba, treba spominjati Allah. I onako dođeš pet minuta u džaniju. I jedno mu hefti, to je pitanje, da li spavaš ili si probuđen, ili si pripremaš se da zaspeš. I opet mora do dunjavuk. To je naše braćo stanje. Ovo je stanje i ovi koji idu u džamiju i ovi koji ne znaju potrebni džamijska vrata uredno neko spavljiva ove u džami, a uredno neko i odrača ljude da nikako u džamiju ne, ne priđu. Pa ovi što nisu u džami, kada vide ovi, ove pokisle koji ulaze iz džamije, izlaze, nikakvih promjena na njima nema, onda oni kažu tamo nešto neštima, pošto oni vjeru ne poznaju, ne smiju javno da kažu, ali možda posumljaju, kažu, možda ta vjera i nije baš, kako se priča, potpuna. Ta vjera nije vjera koja rješava probleme i mijenja ljude i mijenja stanja. Eto, vidiš, ljudi stalo idu s tom vjerom u džamiju. Ne kažu da su kršćani ni židovi, niti da su poklonici, ali na njima promjene nema. I onaj džamije često hoće slagat, prevart, ukrast, iznevjet, Pa je šetan, draga moja braćo, uspio ljude uspavati. Njegova osobina je da ne spava. I zato kaže Hasan Basri, primjer pobožnjaka i primjer akideckog čovjeka nije pegamber bio. Ovo je ko se odra, odgaja kod ljudi koji su probuđeni, kod ljudi koji nisu zbunjeni, kod ljudi koji su stalno trijesni. Onda oni odgajaju trijesne i probuđene kaže da hoće šetan da zadrijema i zaspe, pa da se mi odmorimo. I vidjeli ste, zašto mnogi ljudi kažu, ja imam velike noćne more. Ja imam velike no, moćne, noćne more i traume. Ne da ti šetan i po noći. Ti ga slušao po danu i ugađao njemu i izrušavao njegove naredbe i odazivao se njegovim pozivima. On opet neće te po noći ostaviti. Ode po noći ezijeti, ne dati spavati, pa okren se tamo, okren se vamo. Ne možeš ti biti razdrijeman i često nismo mi razdrijevani i nismo budni zato što smo duboko o susretu sa Allahom razmišljali pa se razbudili, ne možemo zaspati. Mi opet kad hoćemo da zaspijemo, taj prokleti dunjaluk nam ne da. I dunjalučki izazovi pa se prelećemo tamo vamo. I onda ako malo uhvatimo sna, onda dođe iblis i to malo nam i to nam malo pokvari. I šta se onda dešava? Svakodnevno vidimo ljude koji spavaju ili se pripremaju za spavanje. Koji je najbolji metod da probudimo i sebe i druge? Kako to da iznađemo kod da ljudi budu trijezni i da budu razbuđeni? Najbolji metod, draga moja braća, je kuranski metod. Vidjet da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu koristi dva metoda ili dvije metode koji ne daju spavat. Osim onome kome je srce zaključano. Am ala kulubin akfaluha ili su na njihovim srcima katanci pa kome je šeitan zaključao njegovo srce on može otvara svaki dan Kur'an. On može slušat Kur'an ali to ne dolazi do, ne dopire do njega. Ali do onih ljudi čija srca još nisu zaključana i još za njima prilike, oni ako budu čitali Kur'an, najiće na ove dvije metode koje ne daju nakon toga biti pospan, niti daju lako zaspati, nego se mora debelo, debelo razmišljati I konkretno se potezi povlačiti kako da se reforme u svakom životu napravi. Zato mi ljudima kažemo, zašto ne čitate Kur'an? Efera je tedebbaruna l'Kur'an, em ala kulubin akfaluha. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto oni ne čitaju Kur'an? Ili su na njihovim srcima katanci? Pa analizirajte naš svakodnevni život. Pa ćete vidjeti da više puta u danu izvadimo ličnu kartu o telefonu, da ne govorim o neočaniku koji je pun nekakvi opasni adresa i tome je slično da ne govorim, pa ćeš vidjeti da najmanje u danu otvaraš Kur'an. A hoćeš da ti bude bolje, hoćeš da riješiš svoje tegobe i duhovne i tjelesne, hoćeš da ti dunjaluk ide kako treba, Hoćeš da te Allah pomogne. Hoćeš da te nevjernici ne prevare. Hoćeš da ti onaj svijet bude bolji. Da ne budeš upropašten. Jer malo prije čusmo وَمَا يَفْعَلْ zalike. A koga njegov dunjaluk i njegovi sinovi odvrate od pet vakat namaza, a to je zadnja karika, nisi musliman ako to nemaš. Ako ti treba bolje pojašnjenje, sjedi pa ću ti objasniti. I se sami formiši. Fa ulajke humul hasirun. Takvi će znači katastrofu doživjeti na onome svijetu. Takvi će biti upropašteni zato što nisu imali vizu za onaj svijet. Nisu imali vizu za budućnost. Nisu imali pravo da se Allah subhanahu wa ta'ala i kako vidi sa njima. Neće Allah takve pogledati. Niti će ih očistiti. Volehum adabun elim. I takvima je bolna patnja. Zašto? Pa zato što je Dunjalku propastio. Zato što su izazovi Dunjalučki odveli pa nisu shvatili da ne smiju spavati u momentima kada se ne smije spavati, a da se mora spavati onda kada je dozvoljeno. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala uredio i naše ibadete i ono što nisu ibadeti. Pa čak i ono što nije ibadet, ako imamo čisti nijet, možemo ga učiniti ibadetom. Kako ovo razumijete? Čovjek koji spava, na vrijeme legne nakon jacije sa nijetom da bi ustao na noćni namaz, sa nijetom da bi ustao na sabah namaz, sa nijetom da bi sutra išao halal na baku donije svoje čeljadi. To mu je bade, to imao nijet. A zamislite onda suprotno od toga kada čovjek nema uređen život, pa sjeli dokasno, možete misliti šta je sa njegovim noći namazom, Nema ga. Šta je sa njegovim sabahom? Nema ga. Pitanje da će podne prespavat. A možda će čitav dan spavat. Pa dvije metode, draga moja braćo. Prva se zove terhib. Zastrašivanje. Nema insana koji ne može osjet strah od insana. Od životinje. Vidjeli ste kolika je, kolišna je zmija. Vidjeli ste stršnjer kolih nije. Vidjeli ste kada dođe komarac na čovjeka, muha prepadne čovjeka. Znači, sitni insekti mogu čovjeka prepasti. I on se često ti insekata i ti stvorenja boji. Pa ćete vidjeti uglavnom zašto ljudi ne idu pravim putem. Pa boje se insekata na dvije noge. Boje se insana koji prepadne i kaže nemoj slučajno da kreneš putem Islama. Dovećeš u pitanje svoj dunjaluk i svoju poziciju i opoziciju i ovo i ono. I čovjek se prepadne stvorenje. Isto tako čovjek kome srce nije zaključano može i mora i najpričeje da se poboja Allaha subhanahu wa ta'ala kada Allah navodi primjere koje ne možeš nikako sporiti. Kada Allah kaže u ida zulziletil ardu zilzaleha, kada se zemlja najvećim zemljotresom potresi. Pa mi vidimo na Dunjalu kad gledamo tamo negdje da je bio neki blaži, lagahni zemljotres. Ili vatra, kada Allah kaže وَتَّكُ النَّارَ الَّتِي وَقُدُهَا النَّاسُ الْحِجَارَ i bojte se vatri, čije će gorivo biti ljudi kamene. Pa i to razum može da svati. Vidjeli ste da je ugljen kamen i gori i to ne gori kako bilo nego pravi veću temperaturu nego bilo koje je drvo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u čitavom Koranu koji ima 114 sureta i preko 6000 ajeta, nema stranice u Koranu, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne prijeti nečim od svojih stvorenja. Pa nekada prijeti vatrom, nekada prijeti strahom, nekada prijeti, znači, obilnom kišom, ledom, grobovima, hladnoćom, vrućinom. Allah ima pravo da zaprijeti. Pa zato čovjek, taj uspavani čovjek, ako se probudi i uzme Allahu knjigu u ruke, pa je čita na svom jeziku, ako ne zna, na izvornom, neće moći ostati ravnodušan. Mora će nakon toga odmah da počne razmišljati o svom životu i o promjenama nabolje, jer gore ne može biti. Pa je najbolja metoda za nas da se probudimo, da se prepadnemo Allahu i prijetnjama, da se prepadnemo Allahovom kaznom na ovome svijetu. I vi vidite kako Allah Đelešanu kazna, kažnjava, kažnjava, Svakodnevno gledate kako Allah kažnjava. A zamislite onda kakva će tek biti bolna kazna na onome svijetu. Pa ovo koristi, dragi brate, za sebe. Prepadni se Allahom Đerlešanuhu. Pokušaj da te Allahove kazne prepadnu. A onda da se ne bi ukočio i da se ne bi šlagirao dolazi drugi oblik buđenja ljudi, a to je terhiv, donošenje radosne vijesti. Čovjeku na dunjalogu, kada čovjek nešto obećava, kada neko nekome obećava posao, ovaj jedva čeka i povjeruje često ludak da će od toga nešto biti. Kada ti mlada obeća da se udat, a samo ti baca parole, čovjek se raspoloži. Kada, te dijete, kada ti dijete obeća da će poslušno biti i da će nešto naučiti i da će primjerno u životu biti, ti odmah povjeriješ. Kada ti žena tvoja napravi belaja milion u kući i onda ti obeća da će se popraviti, ti to uzmeš opet i ajde ne te bar. Uzmeš to u obzir. Kontaš, bit će ošetat se nešto. Možda će ipak izaći sa sana. A zamisli onda kada gospodar obećava. Inna Allahe la yukhlifu al mi'ad. Allah nikada neće izneveriti obećanje. Pa Allah dželle Đelešanu obećava. Džennet. Obećava proširenje prsa na ove svijetu. Neće biti tegoba. Čovjek će biti zadovoljan. Wa obeširi ledina amanu. U amilu salihati anna lehum džennatun min tahtiha al-anhar i i vjernike koji vjeruju i imaju pokriće za svoje vjerovanje. Čine dobra djela. Da ni čekaju džennet i ne jedan džennet. I to ne bilo kakve baše, nego baše kroz koje četiri rijeke teku. Ne znaš koja je bolja. Hoćeš rijeku od vina od koga glava ne boli. Ili od mlijeka koji je lijek. Ili od slatke vode. Ili od meda koji je procijeđen. Ne znaš koja blagodat je veća od tvoje. I ne samo to. Allah obećava prave žene, a i ove mogu biti prave na dunjalu kako hoće. I biti onda prave na kvadratu džennetu, biti hurije svojim mužejima. Kullama ruziku minha i kada god budu u džennetu, nahranjeni, počašćeni svim tim džennetskim izazovima, reće da nikad to nisu probali. وَاَزْوَاجُمْ مُطَهَرَ I čiste žene imaju u džennetu koja ne može imati mjesečno pranje i u kojoj ne može biti zub pokvaren. Ne može ostariti, ne može uvrijediti, ne može isprovocirati. Možete samo zadovoljavati i da uvijek budeš pun sreće i rahatluka. Pa kad ovo čovjek čuje, kada ovo čovjek čuje da Allah obećava i da u džennetu imaju tolike nagrade, kao što kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, u džennetu će biti što oko nikada nije vidjelo, što uho nikada nije čulo, što ne može nikako na razum ljudski leći. Ti nekada misliš da si pametan i prepametan, a vidjet da je tvoj razum ograničen. Pa će ti Allah, Đelešanuhu, dati toliki blagodati u džennetu, nisi to nikako ni sanat ni pomisliti. Pa je došlo u rivajetu, kada stanovnik dženneta samo mu se otvore vrata dženneta i vidi tu ljepotu, ima jedno iskušenje za njega. Pa će mu reći gospodar, dženneta, naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, moj robe, jesi li ti kakvi belaja na Dunjalupu imao? A vi znate kakve vize nosi džennetlija. Sve štambin do štambina, udaro je koje god tijelo. I štambinao i po glavi, po rukama, i po ležba, i po prsima. Pa kada džennetlija vidi te ljepote u džennetu, zato pogledajte, gledajte na ovim YouTube-ovima i pogledajte na tim, znači, kratkim filmovima, kada preseli šehid, čovjek i u samom ubiranju, o tome ćemo malo kasnije, mora pokazati lijepe znakove vjednik. Pa će ga Allah upitati, jesi li ti, hel raejte fit dunja musibeten kot'an, jesi li na dunjalu koji kada musibeta vidio kakvoga? Kada to vidi, reče, ja rob, Ma raeitu fi dunja musibetan kap'an. Nikada ja na dunjalu punisa iskušenja imu. Sve zaboravio mi miskin. Sve zaboravio kada je ljepote prave vidio. Pa zato Allah Đelešanuhu daje nakon zastrašivanja odma često na istoj stranici način donošenja radosnih vijesti, takozvanog tergiba, da se ljudi postaknu, Pa tebi kada neko nalaže da dobru platu trebaš primiti i da imaju još nekakvi dodaci, ustoj, topli obroci i prevoz, besplatan, i plata na vrijeme i dobar staž, i beneficije ove ili one, čovjek miskim povjeruje. I obraduje se i ne može da tu radost ne podijeli sa svim ukućanima. To je taj insan koji je slabić. A taj koji te obećava, možda u startu je to sve drama i gluma. A kada ti tvoj gospodar obećava, i ovo je radosna vijest za sve ljude, nakon toga što su oni već prepadnuti i što su počeli razmišljati, sada im treba dati radosnu vijest da nije sve crno da ima izlaza, da će Allah oprostiti, da će bolje vrijeme doći, da ako se budemo držali slama, ništa nećemo izgubiti. Pa ovo je, draga moja braćo, kod i meni tebi, i Hasi Husi, i našim bošnjacima, koji će vjerovatno mnogi umrima, umirati, a govoriti hajde Bosno, Bosno, Bosno, Bosno i Hercegovino. Ili će govoriti Džeko, ili će govoriti Izete, ili će govoriti pjaniću ili nariću ili ovaj ili onaj, spominjaće ljude. Pa čovjek kada bi umirao i govorio Muhammed, to nije pohvalno. Osim da donosi salavat na Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kamo li da spominje bilo koga od, od, od, smrt, od mrtvaca? Zato je došao telki ne mrtvom čovjeku, nego čovjeku na samrti. Li uzire men kana hajjen. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Pa upravo suri Jasin je došao dokaz za to. Kur'an je da opomene živog, da taj sada živi koji će on sada umrijeti. Jutro sam je došla vijest da jedna nena koju sam ja neki dan vidio i sa njom sjedio, Aj to je bilo neki dan, sinoć je moja čerka sjedila sa njom i moj zeti šalili se i pričali. Na sabahu nena je ošla svom gospodaru. Naše svoje mrtvu, To je insan, to je čovjek. Eto kako ti, kako se ti toliko otvrdeš u pogledu svog gospodara, a ne znaš da te smrt vreba i ona ti ide u susret. Ne možeš od nje nikako pobjeći. Pa zato nemoj spavati, osim kada ima tijelo za potrebu da se da se odmori, nemoj spavati u džavi, nemoj spavati na radnom mjestu, nemoj drijemati tamo gdje se ne smije drijemati, budi budan. Zato kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, dva oka neće doticati džahennemska vatra, oko koje je bilo budno. Šta je radilo toliko? Nije pred ljudima, sam čošku nekakvo obožavao svog gospodara, klanio noću na filu, pa mu njegovo oko jel tako, zasuzilo od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. I oko koje ne spava na prvim linijama, koje bdije i čuva čast Islama i granice Islama, ta dva oka, znači oko koje u ribatu, neće pršiti džahnemska vatra. Zato, draga moja braćo, probudimo se i nudimo ovaj kod i sebi drugima. Čitajmo Kur'an, i tražimo od ljudi da Kur'an čitaju, pa će doći do reformi i bit će bolje i danas i sutra i preko sutra. Ostaće i za nas bolje generacijama koje dolaze. A ako ne bude terhiba, prije toga terhiba, ljudi su postali kao divovi, ljudi su postali kao međedi, misle da više ni 16 kamo ništa ne može. A vidite kako insan slab. Najmanji virus ga obara i ne da mu pomaći. Zato molim Allaha te bareke u ta'ala da ne dozvoli šeitanu da se igra sa nama, da ne dozvoli šeitanu da se spavljiva na mjestima na kojima je haram ili pokuđeno spavati, a da nam olakša i sačuva na šeitana kada već legnemo da svoje tijelo odmaramo, da tada šeitan nikakvog udjela oko nas i oko našeg tijela nema. Kulu kauli hada ostafillali u rekom vestavfiruhu, innahu humad gafurur rahim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه الحمد لله رب العالمين العاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi smo prošle džume otvorili jedan novi serijal da govorimo o povodima ratovanja, o ratovima, zato što danas svako o tome govori, svako nas straši i obtuživa da smo mi nekakvi ratnici, četnici oko nas imaju četničke jedinice, ravnogorske pokrete i oni kažu da su pravi ratnici i da su vojna formacija i da su tako ustrojeni, a mi ćemo govoriti o najvećem ratniku, i o ljudima koji su ostavili punu historiju svjetlim i zlatnim slovima zapisanim kako ratuje musliman koji slijedi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kako je bila pouka nama i onima koji danas ratuju ako griješe da se poprave, a kako bi naši neprijatelji znali da nama nije stalo do rata po svaku cijenu, nama je stalo do islama, do Allahova zadovoljstva, A ako bude i rat opcija, mi se nećemo suprostavljati Allahovim odredbama. A ako već budemo ratovali, onda nećemo kao boji biti i nećemo ni indijanci biti, nego ćemo biti normalni ljudi koji pokazuju da je rat velika disciplina, da je rat uređen iz Kur'ana i Sunneta, i da rat ima svoje uvjete, svoje šartove i svoje važbe koji se moraju poštovati da bi Allah subhanahu wa ta'ala za taj ibadet nagrađivao, a da bi s tim ibadetom stanje na Dunjaluku popravljao. Pa smo prošli put načeli poruke i pouke sa najveće bitke Islama, to je bitka na Bedru, koja je desila se, prošli sam put napravio jedan lapsus koja pa sam kazao, da su ashabi 450 km putovali do Bedra, to je greška, nije toliko, nego 130 km, predio sam se toliko je do Mekke, od Medine, ali 130 km čovjek sa 55 godina, on i dvojica ashaba jašu jednu devu. Pa vi možete onda zamisliti kakvi su oni stigli na bojno polje i na Mejdan. Stigli su puni svježine, puni imana i puni odbora, jer je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao, a oni što, što im je put bio mnogo lakši jer su imali više jahalica, oni su došli i pjani i dribovni, i umorni i želili su da se sačuvaju i da svoje živote sačuvaju, međutim stiglo je ono što im Allah subhanahu wa ta'ala obećao. Pa su govorili da je Resul sallallahu alaihi ve selleme ostavio i udario pečat najboljeg poslanika, najboljeg državnika, najboljeg vojskovođu i u svakom pogledu najbolji. Eto koga mi trebamo slijediti i mi se opet stidimo i opet vlaške običaje slijedimo i sve drugo znamo osim našeg pegambera sallallahu alaihi ve selleme kako je izgledao, kako je govorio, kako je oblačio se, kako je jeo, kako je ratovao i kako je klanjao. Kad bi on danas bahnuo u naše džamije, a ne može, svi bi vjerovatno rekli da nam je Resul sallallahu alaihi veseleme iz vehabijskog pokreta kako imaju običaj mnogi ljudi kazati. Zato što ima bujnu bradu, njegova se brada vidjela kada je klanjao, znali su ashabi da uči na podne i na kindiji u sebi. Vidjeli su tragove brade, a danas su ljudi znači se izbitoperili, ne samo što ne nose brade, nego napadaju ljude koji nose pejgamberov sunnet, pomnože i sa najružnijim stvorenjima, sa prljaštinom, dole 30 ili 50 km udaljenom od nas. Nama su ovi ljudi, braćo, nama su ljudi nedostavile vjeru. I znajte, evo kako se stvari redaju. Pogledajte kada kukavice prenose vjeru. Šta će ostati od vjere ako se ovako nastavi? Ako može svaki džematlija svog hoću prepast sa... <clears throat> I on odmah se prepadne. A kao da mu kaže, nema ti više članarine. A pogledajte kada ljudi ne prenose vjeru. Koji su spremni da ginu za din. Zato nam je došla vjera kompletna. Bez ikakvog zatajivanja. Sve nam je došlo kao što je bilo u vrijeme Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Pa možeš onda misliti o kakvim se to ljudinama radi. O ljudinama koji su rekli poslaniku sallallahu alaihi ve sellem na bedru Ja Rasulallah, ma ne kulu neke kema kale benu Israili Musa, idheb ente wa rabbike fe katila, inna ha huna ka'idun. Bel nahnu nukatilu make, jeminen o šimalen, obejde je dejk. Kaže, o Allahov poslaniće, ovo su ljudine, nećemo ti kazati kao što je kazao Benu Israil, židovi, jel tako, narodi prije, ashaba, kao što su kazali Musa, ali salatu wasalam, idi ti i tvoj gospodar, pa se vi borite, a mi ostajemo ovdje, sjedimo, nego kaže, mi ćemo kazati, mi idemo s tobom, Allaho poslaniće, i mi smo ispred tebe i za tebe, mi smo s desna i s lijeva i oko tebe, mi ćemo da se borimo na Allahovom putu. Kaže Ibnu Mesud, kada je čuo Resul sallallahu alaihi veseleme, ovakav stav ashaba nije mogao da odoli. Njegovo lice se, kaže, još više osvijetlilo. Na njegovo lice se vidio jedan veliki osmijen. I jedna velika sreća, obradovanje što ima takve ljude koji su spremni da sve žrtvuju za ovaj islam. E ovo je ko, draga moja braćo, ko hoće da uspostavlja islam? Ko hoće da uspostavlja kukavičluk i da prodaje ovu vjeru, ona je danas na pijaci. Vidite, dođete na pijaci, sve se tamo prodaje. Prodali smo čast, prodajemo Kur'ane, prodajemo, znači, ovo malo što imamo i u džavije nam je postao, znači, veliki, veliki, veliki, znači, pijačni centar. Pa ćete vidjeti u džami da ljudi sjedu i pričaju, čak u Cazinu vi znate da je džuma petkom i mnogi ljudi pod mimberom pogađaju što se još nije prodalo. A onda kada slatko prodaju, onda slatko i zaspu, a ima neko ko će i probuditi na kraju kada treba još eto da dva rekreata otklanjaju. To je naš hal koga imamo danas i kako će onda Allah popraviti naše stanje. Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijen stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sam sebe. Draga moja braćo, od pouka i poruka ovoga velikog vojskovođe i bitke na Bedru, Allaho poslanik sallallahu alaihi veseleme nije bio kao što danas ljudi kažu, ma vi samo znate klanjat, vi ništa drugo ne znate. Ni znate od politiku, ni znate ekonomiju, ni znate astronomiju, ni znate medicinu. Vi ste beduini 21. vijeka, tako nam danas svi kulturno kažu, jer kažu vi niste napravili ni iPhone, ni Nokia, nemate ni biciklo da na njemu piše Madain Islam. I oni nas sa tim normalno obacivaju u šubahate. To je tako da smo se mi držali islama kako treba, onda bi bila medicina i Sina kao što je bila. I ekonomija ne bi bila s kamatom, pa u Bosni ima više banaka nego fabrika. A svaka je banka rad sa Allahom Đerlešanuhu. I dajte mi čovjeka bankara da je normalan, da ga ja pregledam ili bilo koji psiholog ili psihijatar, pa ćete vidjeti da je to čovjek da je to čovjek koji sve znakove ludila pokaziva. A i oni koji su mu došli i sa žirantima ili žiranata uspostavili nas sa Allahom Đelešanu, dajte mi čovjeka koji je u kamatnom sistemu, a da se nečim ne žali. Otpadaju mu i bubrezi, i jetra i džigarice, umire, a umrijeti ne može, i onda na kraju ide nasigurno, Štrik na vrata, pištolj u ruku. Jer veli može štrik pukanti, ima puno harama u njemu, pa je težak na blagi. Pa onda ide na sigurno, konta, ne mogu ja ovo više podnijeti, ja se moram razrahatiti, a tek tada patnja i džehenne počinje da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Bideš ima Mahmed, Resul sallallahu alaihi veselam je tijelo da zna na bedru koliko ima nevijenika. Pa je našao jedan metod koga se mnogi ljudi nisu sjetili. Pa je pitao neke čobane, izviđače, koliko mušici kolju deva u tom svom pohodu. Pa u divajetu kod Ahmeda kaže, svaki dan zakolju deset deva. Pa kaže Allahu poslanik ali sedam, ima i hiljedu. Znači sto ljudi jede jednu devu. Danas bi jedan bik bio malo petorci ljudi, kad su ljudi postali poput nojeva, samo jedu, žderu i piju i zato se ne mogu po zemlji kretati od svojih debljina i od svojih belaja koji nose sa sebom. A u drugom rivajetu je došlo, kako bideži, imam, kako bideži Ibn Ishaq u svoje siri, da je upitao poslanik ali salatu wasalam koliko kolju deva, pa je čoban rekao kolju jedan dan devet, a drugi dan deset. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi veseleme ima i između devetsto i hiljedu. Pogledajte stratega, nije ovo samo, kako ovi kažu, džaminski čovjek koji ne zna četiri strane svijeta. Kome bi ovo nam palo od veliki vojni stručnjaka koji su velike vojne akademije pozavršavali? Oni ne znaju često četiri strane svijeta. I često ne znaju ni gdje im je linija kamoli koliko boraca imaju. Samo znaju vikati juriš i bježati učiniti sakriti se negdje i to je danas hrabrost svjetskog karaktera. Resul sallallahu alaihi ve selleme, draga moja brašo, na Bedru nam pokazio jednu veliku poruku i pouku, a to je da među muslimanima vlada dogovaranje, šura, parlament, ovo što kažu danas, ali ovo je lopovluk i laži prevara, nego dogovor da se sjedne sa iskrenim ljudima, koji mogu riješiti određen problem i da se međusobno dogovaraju. Oko čega da se dogovaraju? Da klanjaju da ne klanjaju? Da uče ezan ili da ne uče ezan? Da kolju kurban, da ne kolju? Da idu na hađ ili da ne, ne idu? Ko se bude oko ovoga dogovarao, O, ne mora ozvaništi više da je židovi kršćanin, ali musliman sigurno nije. Nego da se dogovaraju oko dozvoljenih stvari. Oko stvari oko koje nije došao ajet ili hadis iz Kur'ana i sunneta. Pa ima prostora za dogovaranje. I zato kaže Ashab Rasul sallallahu alaihi ve sellem na bedru, o Allahu poslaniće, ovo što mi sad ovdje stojimo, je li ovo objava ili je, ili je harbun nekide? Ili je ovo objava ili je rat varga? Kaže Allahu poslanik, rat je varga. Znači, nije došla objava po tom pitanju. Onda tek Ashab sebi daje pravo da predlaže. E, to je taj dogovor. Pa pogledajte ko ima šuru, ko se dogovara. Čovjek koji dobiva objavu. A šta onda mislite sa ostalim ljudima koji nemaju objave, nego tu istu objavu sada mora razumjeti i po sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve selleme živjeti, to jeste imati šuru. I zato Allah Žešanu kaže u Ebruhum šura bejnehum. Među njima vlada sistem dogovora. Kad se nešto muslimani dogovore, el muslimune ala šurutihim, Muslimani su na dogovorima, na šartovima. To se onda mora ispoštovati. I zato Resul sallallahu alejhi ve selleme nakon Uhuda. Svaki bi komandant pukao, živčan postao. Dobio bi šećer ili možda možda ili srčani kada bi preživio takav poraz i ne samo to i sam komandant izranjavan. I mnogi njegovi najbližniji saradnici izginuli. Pored svega toga, Allah Đerlešanu kaže našem Resulu sallallahu alaihi ve selleme da se potpomogne šurom. Wa'afu anhum wa stavfir lehum. Praštaj im i moli Allah da im oprosti to što je bilo na Uhudu. Wa'šavirhum fil amr, I sa njima se opet dogovaraj. Fa ida azemte fa tevakir Allah. A kada doneseš odluku, osloni se na Allah Đerlešanu i kreni pa je Bedr nama pokazao kako Resul sallallahu alaihi ve selleme se dogovara s ljudima. Ponavljam mi kaže, tamo gdje je dogovor dozvoljen, oko naredbi zabrana više nema sjela i dogovaranja deti i hođa, nama prouči ezan, pa ne moraš ti klanjati u džami ako nećeš. Hođa, ti imaš obavezu da klanjaš pet vakat namaza, A jedan dan u sedmicu ne moraš gledati nikako dolaz do džamiju. I mi često gledamo kako hođa sa hođincom, sjedi u kući, auto mu je pred i to je dokaz da je tu. Neće on pijehe plaho nigdje. Klanja se u džami ili je neko pručio ezan ili je neka, neki specijalni DVD koji radi i ugrađenje na automatsko paljenje i gašenje pa će on otklanjati ođe ezan pručiti a hođa nema obaveze. Koga je oslobodio ove obaveze? Neki džematski odbor. Oni sjeli sa njim i rekli mu, slušaj, ti imaš jedan dan u sedmici kada ne moraš dolaz do džamiju. Oko ovoga se vraćao. Došao je Abdullah ibn Mektum, onaj slijepa što je bio mu jezije na sunu, sallallahu alaihi sallame, kako bideš ima muslim. Pa mu nije poslanik dao opravdanje i olašanje. A kamo li onda čovjek koji dobro vidi i što treba i što ne treba. I jahalicu ima i sve mu je kupljeno i sve mu je obezbeženo, ali je to jedina firma koju niko ne kontroliše. Tu se ne kontroliše ni ulaz ni izlaz. Tu se ne gleda ima li napretka, samo gura i drndaj kako da bilo nek ide. Bitno je da sve ima. I onda kad se nešto progovori kažu šta oni hoće otuda. Hoćemo islam i mi pozivamo i sebe i vas da budemo pravi muslimani da ovu vjeru predstavimo kako treba, kako je predstavio najbolji čovjek, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve selleme, a ne da nam vjera živ, liči na židovsku ili kršćansku ili vatrnom pokloničku. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme, draga moja braćo, je od mustahava učinio jedan način borbe, a to je da budu redi za reda, kao što su safovi, šabloni. Tako je na bedru bilo. I Allah subhanahu wa ta'ala voli ovakav vid borbe. Ona nije obavezna. Ako je gerinski način borbe nekada bolji, ali u osnovi vi znate dok se god frontalno nešto ne prepipa i dok se god safi za safa ne prevali se teren i ne očisti se teren, dok biva pješadija ne prođe, ne smatra se taj teren zauzetim. Pa je Resul sallallahu alaihi ve selleme kao vojni strateg udario ovakav način ratovanja. Pa i na bedru bio i prvi sap, pa drugi sap. I tako se sapovi redali. Kada zatreba ule, ulijeće drugi i tako dalje. Reda, redi za reda. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da voli ovakve sapove. Pa u suri sap kaže uzvišeni inna Allahe yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabili safa ka'annahum bunyanun masus. Allah voli one koji se na njegovom putu bore kao da su u safojima i to u safojima koji su debelo i dobro povezani. Bedri je pokazao, draga moja braća, da je to velika prilika i to je veliki mustehab za to. Znači, ne, u borbi se ne traži gdje duhan, u borbi se ne traži, znači, nikakvo pomagalo osim dove i oružja koga imaš. Pa je to najbolja pozicija kada se dova ne odbija. Pa vi znate da je na ovim prostorima se dobilo kada je repljača počela se pomjera. Kažu da je nekakav govorio merhaba, merhaba, pa su ga ljudi pitali što sad merhabaš? Kaže, ja ništa drugo ne znam. Eto, vidiš koliko ga je naučila ova islamska zajednica koja bi trebala da uči ljude da znaju doviti, a on jadnik od svog islama samo znao merhaba. Pa je doba velika prilika, pogotovo, znači u borbi tada se doba ne odbija. Petr nam je pokazao kako treba strateški čuvati komadanta. Ashabi su čuvali Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa svih strana. Čak su mu sagradili jedno mjesto za osmatranje odakle može da vidi čita pregled borbe i da daje instrukcije i desnom i lijevom krilu i ovima koji ulaze unutra i ovima koji leđa čuvaju. I bio je zaštićen jer nije imao sekuritije koji primaju neke plate, nego je imao ljude koji su spremni, govorili su o Allahu poslaniće, kao što je rekao Ebu Bekr kada je išao ispred poslanika, pa iza njega, pa desno, pa lijevo, pa Allahov poslanik pita ga šta to dešava se s tobom Ebu Bekre, kaže o Allahov poslaniće, tamam ja odem desno pa pomislim da ne bi neprijete s lijeva došao, tamam odem naprijed pa onda pomislim da ne bi ozada, ako bude ubijen Ebu Bekr, ubijen Ebu Bekr, Stvar ide dalje. A ako bude ubijen Allahov poslanik, onda je to veliki musibet. Pogledajte kako sa sahabi imali strategiju, a naučili su joj najboljeg stratega, a to je Resul sallallahu alaihi ve sellem. Dokaz, draga moja braćo, da je Resul sallallahu alaihi ve sellem poslan od Allaha Đerlešanuhu i da ima poslanicu. Zamislite da će doći na bedr čovjek koga je Resul sallallahu alaihi ve sellem najavio njegovu ubistu. Umej ibn Halef, to je onaj, onaj ljuti mušrik koji je tu kao puno Bilala. I Bilal je bio rob kod njega. I kada je Bilal Islam primio, on mu je onaj kamen stavljao i govorio mu da ružno govori o Allahu Đelešanu. A Bilal je govorio samo ehadun ehad, jedan jedini. Ništa drugo nije znao, a to je najviše provociralo Ubej ibn Halefa. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi veseleme, ovo će se dovući na bedri, bit će ubijen. Pa je njemu jedan ashab kad je došao da tavati oko Kjabe, to rekao. Pa je on sve uradio da ne dođe na bedr. Pokušao je na razne načine da se izvuče. Da se izvuče. Ali Ebu, Le, Ebu Džehel kao veliki uglednik mušnika i nevjernika nije mu to dozvolio. Pa ga je polako pomjerao, on bi uvijek izostajao imao je osjećaj i govorio je sam. Allahov poslanik ne laži. Desit će se ono što je rekao Allahov poslanik. Pa kada je bio Bedr, našao ga je Bilal i dobio je svoje pravo u Mejibn Halef. Otkinuta mu je glava, ubio ga je onaj njegov mučenik koga je on mučio. To je pravo da, da, da i zasluga svakom silniku koji čini nered na zemlji. I na kraju, draga moja braćo, Resul sallallahu alaihi veseleme selleme nije ashabima obećavao ni penzije, ni kule, ni gradove, ni ljiljane, ni činove, nego im je obećavao džennet. Samo im je obećavao, obećavao džennet. Pa su ashabi to dobro razumjeli. I shodno tome se ponašali. Pa Amr ibn al-Hammam ashab Allahu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, kada je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, e sad požurite ka džennetu. Čija je širina koliko između nebesa i zemlje? Pa je izvukao one datule kao što znate. Pa je počeo da prblja sam sa sebom. Pa je rekao, ako bi ja živio da pojedem ovu šaku datula, moj bi se život i tekako odulio. Bacio je, znači, te datule, otišao, borio se i bio ubijen na lovom putu. Dobio je ono što je tražio, jer je Resul sallallahu alaihi ve selleme istinu govorio. Isto tako, Auf ibn Harif, radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo da ono što najviše obeseli gospodara robova, to jeste Allaha subhanahu wa ta'ala, da njegov rob onako bez pancira uleti svojim rukama među nevijenike i bori se dok ne bude ubijen. Pa je tako Auf ibn Harif, bacio pancir da bi otvorio mogućnost da prije šehidi na Allahom te bareke u tava putu, uzeo samo sablju, zavrnuo rukave, ušao među nevjeričku vojsku, ubijao i bio ubijen. Tako završavaju oni koji su pomogli ovu vjeru i koji su nam prenijeli ovu vjeru i sa kojom vjerom se mi trebamo ponositi i sirom ovi ljudi do sudnjega dana. Molim Allaha te bareke u ta'ala da bedr i pouke sa bedra i ratovanje Rasula sallallahu alaihi ve selleme bude naša strategija i bude naš menheđ da znamo da je to ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala mi nismo stvoreni da kauboji budemo kao što imamo kauboje danas na Dunjaluku niti da budemo indijanci niti da budemo, niti da budemo znači krvnici ni ljudožderi nego da budemo insani a ako nas već ova opcija zapadne onda da i u njoj nevijednici vide, vide veliki ibret i da vidi šta radi ova vjera od ljudi, kako je čini hrabre i ponosne, bez obzira što mnogi nemaju nego metari žilet.